Un es aicinu, ka mēs varam piecelties un kopā lasīt no 11. psalma. Un man bībelē virsraksts ir nebēgt, bet pats stāvēt. Dziedātāju vadonim, Dāvida dziesma. Es tveros pie sava kunga, kā tad jūs sakāt uz mani, laidies savos kalnos līdzīgi putnam, jo redzi, Tur ir bezdievīgie, viņi uzvelk savu stopu, liek savu bultu uz auklas, lai tumsā to izšaut uz tiem, kas skaidri savās sirdīs. Kad pamati grūst, ko darīs taisnais? Tas kungs ir savā svētajā namā, tam kungam debesīs ir goda krēslos, viņa acis raugās uz zemi, viņa skati pārbauda cilvēku bērnus. Tas kungs pārbauda taisno un bezdievīgo, bet viņa dvēseli ienīst to, kas dara varu darbus. Par, de, par, pār bezdievīgajiem viņš liek līt ugunī un sēram, svēlmaina vētra būs viņu daļa, jo tas kungs ir taisns, viņš mīl taisnību, taisnie skatīs viņu vaigu. Amen. Es daudz domāju par lūkšanu, tas, kas ir tas, ko mēs lūdzam un kas ir tas, ko mēs sagaidām no lūkšanas. Es pagājušā nedēļā lasīju kādu citātu, kas lika man pārdomāt to, kā es lūdzu. Lūkšanas mērķis nav Dieva roka kustināt, bet Dieva roka turēt. Tā kā lūksim, lai Dievs dara, nevis mēs izvēlēsimies, kā mēs gribam, lai Dievs dara. Lūksim. Mēs debes Tēvu, paldies Tev par šo rītu. Paldies, ka Tu mūs esi cēlis. Paldies par šo žēlistību, ka varam būt šeit, kopā Tavā namā. Mēs tiešām lūdzam, lai Tu runā šodien. Paldies par to, ka mēs varēsim Tevi pielūgt slavēt, dziedāt Tev par godu, ka mēs to brīvi varam darīt. Paldies arī par to, ka Tu esi atstājis savu vārdu, kur mēs varam lasīt savā valodā. Paldies par šīm visām iespējām un es lūdzu, ka mēs katru brīdi tos varam izmantot. Es tiešām lūdzu, ka mēs esam šodien šeit vienprātīgi, ka Tu vari būt mūsu vidū, lai būtu kopā ar mums. To lūdzam Tavā vārdā. Amen. Dievs mūs aicinājis kopā viņa vārdā viņu pielu godāt no sirds vēlamies. Gribam sirdis atvērt Dieva svētam garam, saņemt viņa svētībās, saņemt viņa svētībās. Dievs mūs aicinājis kopā viņa vārdā. Viņu pielūgt godāt no sirds vēlamies. Gribam sirdis atvērt Dieva svētam garām. Saņemt viņa svētībās. Saņemt viņa svētībās. Tā mīlestība ir nemainīga, tā žēlā uzticams mūsu Dievs, ir uzticams. ticams vien. Dievs mūs aicinājis kopā viņa vārdā, viņu pielūgt godāt no sirds vēlamies. Gribām sirdis atvērt Dieva svētam garām, saņemt viņa svētībās, saņemt viņa svētībās. Tā mīlestība ir nemainīga, tā žēl. uzticams mūsu Dievs, ir uzticams Viņš. Tā ir jaunai krītu, jaunai krītu, ir uzticams mūsu Dievs, ir uzticams time. apsūdzēs, kurš mani šķirs no Kristus mīlestībās. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš mani šķirs no Kristus mīlestībās. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš mani šķirs no Kristus mīlestībās. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš mani šķirs no Kristus mīlestībās kurš mani šies no Kristus mīlestībās, jo tas kungs ir mana pestīšanā. Un tas kungs ir mans patvērums, jo viņš aplai mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā, jo tas kungs ir mana pestīšanā un tas kungs ir mans patvērums, jo viņš aplai mani ļaunā dienā, viņš mani pasargā. Gan apkārt tumsā bailes un posts, mana sirds tā turēsies pie tevis, kad apkārt tumsā bailes un posts, mana sirds tā turēsies pie tevis, jo tas kungs ir mana pestīšanā, un tas kungs ir mans patvērums, jo viņš apklāj mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā, jo tas kungs ir mana pestīšanā, un tas kungs ir mans patvērums, jo viņš aplai mani ļaunā dienā, viņš mani pasargā. Mana sirds nebīsies, tā uz tevi paļausies, zinot to, kā turi tu katru manu jaunu dienu. Manā sirds nebīsies, tavs tevi paļausies. Zinot to, kā turi tu katru manu jaunu dienu, jo tu esi mana pestīšana, un tu esi mans patvērums, jo tu atklāj mani jaunā dienā tu mani pasargā, jo tu esi mana pestīšanā, un tu esi mans patvērums, jo tu aplai mani jaunā dienā, tu mani pasargā, tu mani pasargā. pats nebīsies, tā uz tevi paļausies. Zinot to, kā turi tu katru manu jaunu dienu, manā sirds nebīsies, tā uz tevi paļausies. Zinot to, kā turi tu katru manu jaunu dienu, Manā sirds nebīsies, tā uz tevi paļausies. Zinot to, kā tur ir tu, katru manu jaunu dienu, jo tu esi mana pestīšana, un tu esi mans patvērums, jo tu atklāji mani jaunā dienā. Tu mani pasargā, jo Tu esi mana pestīšana, un Tu esi mans patvarums, jo Tu aplai mani ļaunā dienā. Tu mani pasargā, jo Tu esi mana pestīšana, un Tu esi mans patvarums, jo Tu aplai mani ļaunā dienā pasargā, tu mani pasargā. Tēvs, tiešām paldies, tas kungs, ka Tu esi mūsu patvērums, kungs, Tu esi tā stiprā klīns, kungs, uz ko mēs varam droši cerēt, uz ko mēs varam droši paļauties, debes Tēvs, jo Tu nekad nepievili. Kungs, Tu nāc un Tu piepili, kungs, to, ko Tu vēlēsi, debes Tēvs, un arī lūdzam, ka nekas Tēvs no mums netraucē, kungs, Tev paveikt to, kungs, ko vēlēsi Tu, debes Tēvs. Paldies Tev, kungs, paldies arī, ka šajā rītā, kungs, mēs esam šeit, kungs, esam pie Tevis nākuši, Dievs, un liekam savu cerību uz Tev, kungs. Mēs, kungs, vēlamies Tev saprast, mēs vēlamies Tev sadzirdēt, vēlamies Tev piedzīvot kā nekad. Mēs lūdzam, lai Tavs svētais gars tiešām piepilda arī šīs vajadzības. Tu redzi, kungs, ar ko mēs katrs esam atnākuši, debes Tēvs. Kungs, ar savu prieku, ar savu pateicību, kungs, ar savu vajadzību, Dievs. Kungs, lai tas Tev ir redzams, kungs, lai tas Tev, kungs, ir piepildāms. Debes Tēvs, paldies Tev. Paldies, kungs, ka tu nāc un es šeit mūsu vidū, ja tu mums esi labs un tu esi uzticams, Dievs, tu apsoli un tu izdari. Kungs, paldies Tev par to. Viss gods un slātā Tēvs. Paldies Tev, kungs. Paldies par Tavu klātbūtni. Dievs, paldies, ka tiešām labāk vienu dienu ir šeit Tavā namā, kungs, nekā tūkstošiem citur devis Tēvs. Paldies, kungs. Paldies, ka mums ir brīvi nākt, kungs, tavā priekšā. Bez bailēm un ar paļāvību, kungs, zinot, kungs, ka tu dzirdi, kungs, un ka tu mūs sagaidi un pieņem. Dievs, paldies tev. Ja mēs saucam to, viņš mums atbildēs, ja mēs skrienam pie tā, viņš tad skries pie mums, rokas pacelsim, viņš tad pacels mums, kungu slavēsim, viņa izglābtījās. mēs saucam to, viņš mums atbildēs. Ja mēs skrienam pie tā, viņš tad skries pie mums. Rokas pacelsim, viņš tad pacels mūs, kungu slāvēsim, viņa izglābties. Ja mēs saucam to, viņš mums atbildēs, ja mēs skrienam pie tā, viņš tad skries pie mums, rokas pacelsim, viņš tad pacels mūs, kungu slāvēsim, viņa izglābtījā. prātā, jo viņš ir ar mums, viņu mīlēsim, jo viņš mīl jau mūs, dziedē sirdis mums, rokas šķīstīs mums, plosītā smaigi dziedēs viņš. Tieksimies pie tā, jo viņš ir ar mums, mēs viņu mīlēsim, jo viņš mīl jau mūs, dziedē sirdīs mums, rokas šķīstīs mums, sirdīs plosītās, maigi dziedēs viņš. Tevs Tu vienmēr atbildi, Tēvs. Paldies, ka Tu sūti savu mieru, Tēvs, tad, kad mums tā nav. Paldies, ka Tu dod padomu, Tēvs, tad, kad mēs esam izmisumā, kungs. Paldies, ka Tevī vienmēr ir cerība, Tēvs, un nu jā, ar Tevi ir labi. Paldies Tev, kungs, par to. Es tiešām arī lūdzu, lai Tu piepildi katru mūsu vajadzību pēc sava prāta, kungs, tā kā tu esi paredzējis, Dievs, un dod mums mieru, Tēvs, par visu, kas mūsu dzīvē, kas mūsu ikdienā ir, kungs. Paldies, ka mēs visu savu cerību varam uz Tevi likt, ka mums nav pašiem jācīnās un jāmokās. Paldies, ka Tu mums esi, ka Tu esi cerības devējs Dievs. Paldies, ka Tu tāds mums esi un ka mēs Tev tādu varam pazīt, Tēvs. Paldies. Paldies, ka Tu esi prieka devējs, ka, ka Tu esi mūsu prieka avots, Tēvs. Tev pateicos mums vienkārši ir jāmeklē, Dievs, jāmeklē prieks Tevī, Dievs, ko Tu dod caur savu vārdu un vienkārši tāpat caur to, ka Tu iepriecini, jo Tu zini mūsu sirds vislabāk, Tēvs. Paldies, ka Tu zini katru vismazāko nostūrīt, Tēvs, un ar katru tādu lietu, Tēvs, kas mūsu ikdienā notiek, ka Tu tikai tā var iepriecināt, jo cilvēki mūs tik ļoti nepazīst, Tēvs, kā Tu. Es Tev pateicos, Tev pateicos, Tēvs. Tēvs. slavēju, Dievs, Tev slavēju par to, ka, par to, ka Tu esi Tēvs, par to, ka mēs Tev varam pazīt, Tēvs, ka Tu mūs sauc par saviem draugiem, ka Tu mūs sauc par saviem bērniem, kungs. citos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, Labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, Labāk vienu dienu tava mājoklī, labāk vienu dienu tavas pagalmas, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmas, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavas pagalmas, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmas, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavas pagalbos, nekā tūkstoši citu. Tūkstoši citu. Cik jaukas tavas māj vietas, visvārds, savas pagalmēs. Labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. es meklēju tikai to. Tavu skaistumu redzēt, skaistumu redzēt un atrast tevi, kur tava slāva mīl. Labāk vienu dienu tavas pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavas pagalmos, nekā tūkstoš citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoš citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoš citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Mana sirds pēc tevis sauc, tu man dzīvais Dievs, tavs gars kā ūdens mājas. Es redzēju un izjūtu, pie manis atkal nāc, pie tevis tuvošos, pie tevis tuvošos. Mans Dievs! Labāk vienu dienu tavos pagalbos, labāk vienu labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagaldos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Paldies, kungs, ka mēs varam nākt tās. Labāk vienu dienu, kungs, šeit tavā priekšā, nekā tūkstoši, kungs, tūkstoši citur tās, kur neesi tu. Kungs, ar tevi jau mums ir gana debes tās ko vēl lai mēs, kungs, iztēlamies, kungs, ko vēl lai mēs vēlamies, Dievs, ja Tu mums esi, Dievs, kur vēl lai mēs iet, kungs, ko vēl lai mēs meklētu un atrast, Dievs, ja Tu mums esi, Dievs. Paldies Tev, kungs. Paldies, Dievs, ka Tu esi nācis, kungs, un mūs jau vispirms atzīmes, Tēvs, un ļāvs, kungs, arī Tev piedzīvot, Dievs, Tev satikt, Tev iepazīt, Dievs, un dzīvot ar Tevi. Kungs, tad nu arī lūdzam, Dievs, stiprini Tu, kungs, mūsu. Celkungs mūsu ro rokas, mūsu kājas Tev svādi, Tevs, ka mēs ejam Tavus ceļus. Dievs, ka mēs sakojam Tev, kungs, un līdz galā, kungs. Dievs, paldies, ka tiešām labāk ir nākt Tavā mājoklī, Tevs. Kungs, to mēs arī no sirds izlūdzamies, kungs, ka mēs varam, kungs, to nākt, kungs, un Kungs, ka mēs nepagustam savā nākšanā, Dievs, Tevi meklējot, kungs, Tevi atrodot un Tev piedzīvojot debes Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi uzticams, ka Tu nāc un esi šeit. Paldies Tev atkal un atkal, kungs, par Tavu klātbūtni, kungs. Un ka ne no mūsu gribēšanas Tavs vai, vai skriešanas Tavs, bet no Tavas žēlistības, kungs. Dievs, paldies Tev, kungs. Paldies, kungs, ka Tu esi žēlistības, Dievs. Kungs, paldies, ka Tu esi, kungs, labs Dievs. Kungs, paldies, ka Tu esi vienīgais Dievs. Debes Tēvs. Paldies Tev par glābšanu, kungs. Paldies, kungs, par mūsu kungu Jēzus Kristu, kurš ir nomirs par mūsu grēkiem un kurš ir augšām cēlies un kurš ir dzīvs. Dievs, un arī mēs līdz ar viņu debes tēvs. Kungs, paldies par mūžību, ko Tu, kungs, esi līdz mūsu sirdīs, Dievs, un ka, kungs, neviens mūs arī nevar izraut no Tavas rokas. Tēvs, lai no nu arī mūsu sirds, kungs, turās pie Tevs, Dievs, lai mūsu prāti nenovērš Tēvs no Taviem baušaniem, no Tavu vārdu, kungs, kas ir patiesība, Dievs, vienam no mums. Dievs, lai Tavs svētais gars mūs piepild no jauna un no jauna, Dievs, un dod spēkums iet uz priekšu. Kungs, paldies Tev! Paldies Tev, debes Tēvs! kungs, paldies, ka tu, kungs, esi šeit. Paldies Tev, Dievs, par šo brīdi, kungs. Paldies Tev par šo dienu, par šo laiku. Kungs, paldies Tev. Jā, Dievs, paldies Tev. Labāk vienu dienu Tavos pagalmos, labāk vienu dienu Tavā mājoklī, labāk vienu dienu Tavos pagalmos, nekā tūkstoši citur. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, Labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citus. всегда, всегда. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam nākt Tavā tūmā un ka Tu mūs pieņem tādi, kā mēs esam, ka Tu mūs uzklaus. Paldies Tev, Tēvs, ka mēs katrs Tev esam nozīmīgi. Tu vēlies ar mums katru personīgas attiecības. Paldies par to. Paldies, ka Tu par mums gādā, ka Tu rūpējies, ka Tu mūs mīli. Paldies par to visu, ko varam piedzīvot. Paldies par to visu, ko varēsim piedzīvot šodien, šeit. Paldies Tev, Tēvs. Mēs lūdzam arī par svētdienas skolniekiem, kas dosies uz svētdienas skolu. Es klāt bērniem, es klāt skolotājiem. Tiešām, ka gan bērni var saņemt, gan arī skolotāji no bērniem to vienkāršumu un to, cik vienkāršās lietās tu dari un kā tu dari. Palīdz arī mums, kas paliksim šeit, būt kā svētdienas skolniekiem, kas atvērtām mutēm klausās par to, ko tu esi darījis un ko tu esi gatavs darīt, ja mēs esam kopā ar tevi. Svētī mūs, tu lūdzam tavā vārdā. Amen. Es ceru, ka jums ir Bībeles. Ir jums, ja? Ir Bībeles. Ja ir Bībeles, tad palasīsim drusciņu, ja? Tad pirmā vieta, ko mēs lasīsim, būs Jāka Bēstula 4. nodaļa no 13. panta. Ja Bībeles ir telefonos, tad telefonos. Ja iPados, <laughs> tad Tātad Jākab vēsto 4. nodaļa no 13. panta lasīsim, ja? Un tad jūs varat arī pirkstiņu ielikt pirmā ķēniņa grāmata 22. nodaļu. Tātad Jākab vēstu 4. nodaļa, sāksim no šīs vietas. Nu tad jūs, kas sakāt, šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu – Jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu. Jo tā ir tvaigs, kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist. Kur jums būtu jāsaka, ja tas kungs tā gribēs. Mēs dzīvosim un darīsim to un to. Bet tagad jūs lielāties savā augstprātībā – Katra tāda lielība ir ļauna. Tad, nu, kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. Pirmā ķēniņa grāmata, 22. nodaļa. Izlasīsim tagad kādu stāstu, kur varētu ielikt šo vietu šeit iekšā. Pirmā ķēniņa grāmata, 22. nodaļa. Tā pagāja trīs miera gadi, un nebija nekāda, nekāda kara starp Aramu un Izrēlu. Bet trešajā gadā jūdas ķēniņš Jošafats devās leju pie Izrēla ķēniņa Un Izraēla ķēniņš sacīja saviem darbiniekiem, vai jūs zināt, ka Gileādas ramota pienāks mums, bet mēs vilcinamies to izraut no aramiešu ķēniņa rokas. Un viņš vaicāja Jošafatam, vai tu esi ar mieru kopā ar mani iesākt karu Gileādas ramotas dēļ? Un Jošafats atbildēja Izraēla ķēniņam, man klāsies, kā tev klāsies, manai tautai, kā tavai tautai, maniem zirgiem, kā taviem zirgiem. Taču Jošafats ieteica Izraēla ķēniņam, jau pajautā tomēr, kāds ir tā kunga prāts. Tad Izraēla ķēniņš sapulcināja visus praviešus ap 400 vīru un jautāja viņiem – Vai man iet karot Gileādas ramotas dēļ, vai man neiet? Un tie sacīja, dodies kalnup, jo tas kungs viņus nodos ķēņa rokā. Bet Jošafats jautāja, vai šeit nav vēl kāds no tā kunga praviešiem, kuru mēs varētu izjautāt? Un Izraela ķēniņš sacīja Jošafatam, tur ir gan vēl viens vīrs, caur kuru var to kungu izjautāt, bet es to ienīstu, jo viņš par mani nav labu liecību devis kā pravietis, bet gan vienīgi ļaunu. Tas ir Miha, Imlas dēls, bet Jošavats teica, lai ķēniņš tā nerunā. Tad Izraela ķēniņš pasauca vienu no ierēģiem un sacīja, steidzies atvest Mihu, Imlas dēlu, kad Izrēla ķēniņš un Jūdas ķēniņš sēdēja ik viens savā tronī, savās goda drānās, tarpušies uz atklāta laukuma pie ieejas Samarijas vārtos, bet visi šie pravieši deva praviešu liecības to priekšā. Tad Cedekija, Kenānas dēls, kas bija darinājis sev dzels ragus, sacīja, tās saka tas kungs, Ar tādiem tev jābada ārama, tiekams tu to būsi pieveicis. Un visi pravieši pravietoja tā sacīdami, ej, cīnies par Ramotu Gileādā, un tev veiksies labi, jo tas kungs to nodos ķēniņa rokā. Bet vēstnesis, kas gāja, lai atsauktu Mihu, sacīja tam, teikdams, redzi, Visi praviešu vārdi sludina vienā mutē, ķēniņam veiksmi. Lai tavs vārds būtu tāds pats kā viņu vārds, sludini labu. Bet Miha sacīja, tik tiešām, ka tas kungs ir dzīvs. Tikai to, ko tas kungs ar mani muti runās, es runāšu viņam. Un viņš nogāja pie ķēniņa, un ķēniņš viņam sacīja, Miha, vai mums iet karot pret Ramotu Gileādā vai neiet? Un tas sacīja, dodies kalnup, tev būs veiksme, jo tas kungs to nodos ķēniņa rokā. Bet ķēniņš sacīja tam, cik reizes man likt tev ar zvērestu apstiprināt, ka tu ar mani nerunāsi neko citu kā vienīgi to, kas ir patiesība, tā kunga vārdā. Tad Miha sacīja, es redzēju visu Izrēlu izklīdinātu pa kalniem kā avis, kurām nav gana Un tas kungs sacīja, tiem nav vairs valdnieka, lai tie ik viens ar mieru atgriežas savā namā. Un Izraēla ķēniņš sacīja Jošafatam, vai es tev nesacīju, ka viņš man nekad nesludina labu, bet tikai ļaunu vienu? Bet Miha turpināja, tādēļ klausies tā kunga vārdu. Es redzēju to kungu sēžam uz sava troņa, un visi debesu pulki stāvēja viņa labajā un kreisajā pusē. Tad tas kungs sacīja, ka samulsinās un pierunās Ahabu, lai viņš dodas kalnup un krīt Gileāda ramotā. Un viens runāja šā, bet otrs tā, kamēr iznāca kāds gars un nostājās tā kunga priekšā un sacīja, es viņu samulsināšu. Un tas kungs tam jautāja, kādā veidā? Un tas sacīja, es iziešu un kļūšu par melu garu visu viņa praviešu mutē. Un viņš sacīja, tu viņu samulsināsi un pierunāsi, un tas tev arī izdosies. Ej un dari tā. Un redzi, tas kungs ielika melu garu visu tavu praviešu mutē, un tas kungs par tevi ir runājis ļaunu. Bet Kenanas dēls Cedekija pienāca klāt, iesita Miham pa vaigu un sacīja, vai tad tagad tā kunga gars no manis būtu pārgājis uz tevi, lai runātu ar tavu muti? Un Miha sacīja, redzi, Tev tas būs jāredz tanī dienā, ka tu no vienas iekštelpas beigsi otrā, lai paslēptos. Un Izrēla ķēniņš sacīja, paņem Mihu un aizved to atpakaļ pie pilsētas vārdu sarga Amona un pie ķēniņa dēla Joasa. Un saki tā, tā saka ķēniņš, iemetiet šo cietumā un ēdiniet viņu ar bada maizi un ar bada ūdeni. Līdz es laimīgi pārnākšu atpakaļ. Bet Miha sacīja, ja tu tiešām pārnāksi sveiks, tad tas kungs nav ar manu muti runājis. Un viņš arī sacīja, klausieties, visi ļaudis. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev Jēzus vārdā, ka mēs varam lasīt Tavu vārdu. Un mēs lūdzam Tev brīnišķīgais svētais gars, Tu patiesības gars, ka Tu vadi mūs visā patiesībā, ka Tu māci mums patiesību. Izskaidro Tu, kungs, mums savu vārdu, Dievs, tā kā Tu to vēlies. Svētais gars palīdz mūsu sirdīm būt atvērtām un dzirdēt, ko Tu vēlies mums katram vienam pateikt šodien. Kungs, mēs gribam ļaut Tev, kungs, mainīt mūsu sirds, un mēs gribam kļūt līdzīgāk Tev, Jēzu. Lai Tavs vārds ir tas, kas apgrājas, lai nogriež visus nokaltušos zarus, katru lietu, katru rīcību, katru darbību mūsu dzīvē, kas nenes augus un nepagodina Tevi. Lai Tavs vārds ir abās pusēs griezīgs zobens, kungs, šajā vietā, lai tas griež. Kungs, lai mēs esam auglīgi, lai mēs Tev, Tevi pagodinam savā ikdienā, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Tālāk jūs varat izlasīt, kā tas viss beidzās. Kādam tas beidzās, jāsaka, Jošafatam tas viss tāds beidzās to, ka Dievs viņu glābi. Viņš kara laukā brēc, cik vien var, un ņemot vērā droši vien, ka viņš nav līdz galam vai samaitāts un un vēl spēja piesaukt to kungu, tas kungs viņu izglāba, izrāva no. Bet Ahabs tomēr palika uz lauku, tur viņš arī gāja bojā. Kāds vienkārši uz dullo izšāva būt un, un viņa ķēra. Iepši viņš bija nomaskējies, paslēpies, bet cik tas ir liktenīgi, vai ne? Vari slēpties, vari darīt, ko gribi, bet, bet tā būtu skara. No grēka nevar aizbēgt. Tu vari pārģēpties, tu vari mainīt adresi, bet grēks tev atradīs pēc adreses, neuztraucies. Par to var būt droši. Par ko es gribētu šodien dalīties ar jums? Es gribētu, es gribētu iedrošināt uh, sevi, es gribētu iedrošināt jūs. Kaut mēs vienmēr, vienmēr meklētu tā kunga prātu. Un lai Dievs dod, ka mēs vienmēr arī paklausītu tā kunga prātam. Jā. Jūs ziniet, ka Dievam ir pats labākais priekš katru vienu no mums. Lasot Bībeli, mēs lasām pirmās lapus puses un mēs redzam, kāds patiesībā Dievs ir. Un mēs redzam, ka visu, ko Dievs rada, ir labs. Un tas nozīmē to, ka Dievs ir labs Dievs. Tieši otrādāk viņš nevis rada hausu, bet viņš no hausa radīja kārtību. Ja. Dievam nav mīļa tumsa, mēs redzam, ka Dievs ja, tumsu darīja pa gaismu. Un mēs redzam, ka Dievs radīja cilvēku, viņš ielika viņus, viņus dārzā, un viņi bija laimīgi, un Dievs bija laimīgs, un visi bija laimīgi, un visi bija priecīgi, un viss notikās. Jā. Dievs ir labs Dievs. Un Jākaba vēstulē arī mēs lasam, pirmajās nodaļās par to, lai neviens nedomā savā prātā, ka Dievs būtu tāds, kurš mūs izaicina, vai kurš mūs kārdina, vai, vai pazudina, vai kaut ko ļaunu vēl. Ja? Tieši otrādā. Dievs ir labs Dievs. Tur rakstīts par viņu, ka viņš ir gaismas tēvs un ka no viņa nāk lejā vienīgi un tikai labais. Amen. un Dievs grib, un viņš mēģina aizsniegt šodien cilvēks visā pasaulē. Caur šo vienkāršo vēstu, caur savu dēlu, caur Jēzus Kristu, kurā viņš sevi ir atklājis, jā. Un caur evaņģēliem viņš sevi atklāja, ka viņš ir brīnišķīgs tēvs, viņš vēlās to labāko mūsu dzīvē. Tu zini, atšķirībā no tevis un atšķirībā no visiem pārējiem, Dievs ir vienīgais, kas visu zina. Amen. Viņš ne tikai labs Dievs ir, bet viņš visu zina. Viņš, tur rakstīts kādā vietā, ka Dievam pat tevi matu uz galvas ir skaitīt. Viņš visu zina un nekas nenotiek bez viņa ziņas. Neviens mats pat nenokriet, be, nenokrīt bez viņa ziņas. Es domāju, kāda tā ir svētība, dargie brāļi, mās. Tā ir tā mūsu priekšrocība, tā ir tā mūsu privilēģija, ka Tie, kas mēs esam atsaukušies evaņģēliem, tie, kas esam pieņēmuši Jēzus Kristus savā dzīvē, esam novilkuši veco cilvēku, esam pieņēmuši jauno un saucamies pa kristiešiem un sekojam viņam. Tā ir mūsu privileģija, ka mēs zinām to, kas ir Dievs, kāds viņš ir, kā viņš vada, kā viņš darbojās. Un es ticu, ka mums kā ticīgiem cilvēkiem vajadzētu pazīt savu tēvu debesīs. Amen. Viņu vajadzētu pazīt un mēģināt visas dzīves garumā iepazīt viņu, ja? lai neviens mūs nepievilt. Jo arī pasaule un vēlns mēģina izkropļot patiesību par Dievu un teikt, ka viņš ir ļauns un viņam vispār nerūp tavu dzīvi, viņš grib liekt visus savus labumus dzīvē un priecāties un nevajag Dievam ticēt. Ja, ja tu Dievam sāks ticēt dzīvu garlaicīga, tu uzvilks melnu tērpu un beidz, paskaties pasaulē, cik forši un interesanti un krāsaini viss ir. Un ko tu drausmīgi, ja? Tāds bija man priekšstats radies ja, par, par Dievu, par ticību. Ja. Tas ir kaut kas melns, kaut kas drūms, spēlē, spēlē ļoti sērīgu mūziku, bēdēs, un, un, un tur ir tantiņas un onkulīši, un, un es, es vispār nekā no tā nevēlējos, negribēju. Tāpēc, ka pasaule un vēlns visādos veidos mēģina radīt mums priekšstatu par to, kāds Dievs ir. Kad grēks ienāca, mēs redzam, cilvēks uzreiz tā kā slēpjās, ja? un tā tendence vēl joprojām. Cilvēki neskāpēc slēpjas no Dieva. Es tev gribu iedrošināt, nevajag slēpties, nevajag izdomāt savus ceļus, vajag uzticēties Dievam. Dievs zina visu labāk par tevi. Viņš zina labāk nekā tie, kas tev saka, būs viss kārtībā un labāk par ziņām, labāk par tiem, kas eh, nosaka laika apstākļus. Dievs visu zina par tevi. Āmen. Tu tici tam? Tas tev iedrošina? ka Dievs visu zina, pilnīgi absolūti, ja? Viņš zina to pašu labāko priekš tevs, ja? Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to zinām, ja? Zini, kāpēc tas ir ļoti svarīgi? Tāpēc, ka mēs vēl joprojām atrodamies šajā miesā, un mūsu dzīvē bieži vien būs tā, ka mūsu miesa teiks priekšā kaut ko citu, ja? Mēs tikko izlasījām rakstvietu Jākab vēstulē par, par to, kur mums vajadzētu teikt, lai tā kunga prāts notiek. Daudzi nevis meklē tā kunga prātu, bet vienkārši, ja, varbūt vadās, ja, pēc ārējiem apstākļiem, ja. Šeit ir slikti, tur ir labāk, es dodos uz turien, gan jau Dievs svētīs, gan jau Dievs man nāks līdz, gan jau viss būs labi. Un tā nāk prātā kāds stāsts no Rūtas grāmatas, varbūt esat lasījuši, Un tajā Rūtas grāmatā tur arī mēs lasām, ka tur iestājās bats un viena ģimene vienkārši devās uz Moabas klājumiem. Un desmit gadu laikā, tāpēc, ka viņi neprasīja, kāds ir tā kunga prāts, bet vienkārši vadījās, nu, es nezinu, nu, vienkārši pēc apstākļiem, ja? te ir slikti, tur ir labāk, dosimies turien, bet Dievs bija kaut ko teicis par to zemi, ne, vienalga gan jau būs labi, pievilksim nedaudz patiesību klāt, visi uzzīmēsim, uztaisīsim tā, kā mums ir labi, uh, un izklausās tā labi. Nu, viņa aizgāja un desmit gadu laikā, ja, ja, tur tas vīrs nomira, ja, tur tie dēli nomira, ja. Viņa, aiz, viņa atstāja savu zemi kā, kā priecīgā, desmit gadu laikā viņa pati atzina, ka viņa kļuva par rūkto. Un pēc desmit gadiem apakaļ Viņi dzirdēja, ka tas kungs labvēlīgi ir uzlūkojis viņu zemi, un viņi griežās atpakaļ. Bet šajos desmit gados Es domāju, cik daudz viņi jau pazaudēja. Es gribu tevi iedrošināt, prasi tā kunga prātu ja, savā dzīvē. Viņš ir labs Dievs, un viņš zina to labāko. Uzticies viņam, ja, pilnībā. Un ja viņš tev saka, dari tā vai tā, vai tu lasot Dievu vārdu, redzēs, ka Dievu vārds tev rāda ceļu, pa kur tev jāiet, un varbūt, un varbūt, ja, tas pat tev liksies izaicinošs vai nepatīkams, ej pa to un tu būsi svētīts. Āmen. Dieva vārds mums ļoti skaidri māca, lai mēs prasam, kāda ir Dieva griba visās situācijās. Mēs izlasījām arī šeit pirmā ķēniņa grāmatā 22. nodaļā tādu kā stāstiņu Un es gribētu arī šeit iesākt ar to, kad, eh, kad tas viss sākās ar, nu, interesanti, mēs lasījām šeit, ka trīs gadi miers. Un Jošafats, eh, viens no šiem ķēniņiem, tādās nonāk lejā pie Ahabe, un viņiem ir apspriešanās. Un, un Ahabam tā doma ir, vai jūs zināt, ka Gileādas Ramota – pienākas mums, bet mēs vilcinamies to izraut no aramiešu ķēniņa rokas. Vienkārši ir miers, bet ienāk doma. Ja? Ienāk laba doma. Tu zini, mē, mēs esam cilvēki, mums, mums ienāk domas galvā. Ja? Jums ienāk domas galvā. <clears throat> Vienkārši ienāk doma galvā. Ienāk doma galvā, ka vajadzētu aprecēties, ienāk doma galvā, ja, ka vajag iet tur strādāt, ienāk doma, ka, bet es taču esmu ticīgs cilvēks, man piedara visi apsolījumi, ja, vai taču kā, sāk kaut ko darīt, ja. Es varētu šeit, jūs saprotiet, ko es gribu pateikt, ja, mums ienāk visādas domas, ja. Un man gribētos teikt, ka <clears throat> tā doma, kas viņam ienāca, droši vien, ka nebija tā sliktākā doma. Tiešām Dievs ir apsolījis viņiem zemes, kuras viņiem ir jāieņem, liekas, ka visa kārtībā. Bet šis cilvēks īsti tā negriežās pie Dieva. <clears throat> Bet Jošafats, kā es teicu, viņā tomēr bija kaut kas tāds dievišs, tāpēc Dievs viņu izglāba vēlāk no tā <clears throat> murga, kurā viņi bija nonākuši. Un Jošafats viņam, viņam saka 5. pantā šos vārdus, klausies, varbūt tomēr mums jāpaprasa, kāds ir tā kunga prāts šajā lietā. Ja tev ienāk kāda doma, tad ir labi par to prasīt to kungu. Ir labi meklēt to kungu vienalga par kuru lietu. Mēs iepazināmies ar sievu un man, man, man sieva arī, nu šo to ir stāstījusi un, <clears throat> un es atceros vienu tādu uh, lietu, ko, ko viņa pats stāstīja, kad viņa atgriezās, viņa, viņa tā iemīlēja to kungu un, un viņai bija vienalga uh, Viņai svarīgi bija, ko Dievs saka un ko Dievs grib un kā Dievs vada. Un tas bija tik, tik smalki, ja, ka jebkurā darbībā, pirms viņa kaut ko darīja, vai kaut kur gāja, vai izgāja, vienalga, vai iet pa šo ceļu, vai šo, pa šo taciņu, vai pa to, viņa vienmēr prasīja, kungs, pa kuru taciņu tu gribi, lai es eju, pa šo taciņu vai pa šo? Kungs, kāds ir tavs prāts? Tu zini visu labāk. Un tu zini, ar kādiem cilvēkiem mēs varētu satikties par šo ceļu, un ar kādiem cilvēkiem mēs varētu satikties par šo ceļu. Varbūt par šo ceļu iet kāds nelaimīgs, un tu vari man lietot, un es varu viņu uzrunāt, un tas cilvēks var glābties. Ejot pa šo ceļu, es varbūt paiešu garām tam cilvēkam, kuru vajag uzrunāt. Kā es teicu, Dievs ir labs Dievs, viņš visu zina, viņš visu redz, un ir labi par visām lietām prasīt to kungu. Un arī tad, kad mums domas ienāk galvā, ir svarīgi prasīt to kungu un meklēt tā kunga prātu. Palasiet par Dāvida dzīvi. Dāvids, manuprāt, ir viens no tādiem ļoti labiem piemēriem. Viņš vienmēr visās lietās prasīja tā kunga prātu, vai ne? Pirms viņš kaut ko darīja, viņš prasīja Dievs, vai tas ir tavs prāts? Tur kādas cīņas bija un liktos, ka šeit ir jāiet, šeit ir kaut kas jādara, nu reāli var to redzēt, nu, te jau visi skaidri pateiks, un tomēr viņš ņem to segu, viņš liek pār galvu, viņš prasa Dievs, vai man iet pakaļ, vai man cīnīties, vai man karot, vai man paņemt. Viņš vienmēr prasīja, kāds ir viņa prāts, jebšu, jebšu. Apstākļi jau liecina, ka varbūt tās vajag darīt, bet varbūt arī nevajag darīt. Es tā iedomājos to situāciju, kad Izraels pārgāja pāri Jardānai un viņi bija sveitījušies un bija apgrēzījušies un bija noturējuši pasās svētkus un, un viņi bija gatavībā to jērikas mūri nonest. Viņiem bija droši vien pietiekoši spēka un droši vien arī vīros bija šī apziņa, mēs varam, mēs pārgājām pāri Jardānai, tas kungs ir ar mums, mēs esam sveitījušies, viss notiek, tūlīt mēs ejam, tūlīt mēs uzvarēsim – Bet tur tas kungs atnāca pie Jozoa un teica, es esmu atnācis, lai cīnītos ar tevi. Un es tā iedomājos, vīri bija gatavībā, droši vien iet un gāsta kalnus, un te Jozo saka, stratēģija mainās. Un stratēģija būs tāda, septiņas dienas mēs vienkārši staigāsim apkārt. Es varu iedomāties, ja to vīru sejas, kas, Jozo, wake up! Tas kungs ir ar mums! Mēs uzvarēsim. Dievs saka, mēs uzvarēsim. Tikai savādāk. Un es domāju, ka tas bija tāpēc, ka Jozoā arī caur visu to svētīšanos viņš bija jūtīgs pret Dievu, ko Dievs grib darīt. Un Dieva stratēģija bija pavisam savādāk. Ne ar cilvēku muskuļiem, bet Dievs šajā situācijā gribēja pats parādīt, ko viņš var darīt. Un tas bija Dievs, kas sabrucināja tos ieriks mūrus, amen. Tas bija Dievs, kas palīdzēja viņiem. Bet kā būtu, ja Jozo ignorētu to, kā būtu, ja Jozo nedzirdētu un nejust, un tomēr pielietot savu spēku, skrietu, klausies, Dievs ir labs Dievs, viņš zina to labāko ceļu, pa kur iet un kā izcīnīt cīņas, amen. Mums kādreiz liekas, šeit vajag cīnīties, Dievs saka, nē, šeit tev vajag stāvēt. Un atkal citā gadījumā mums liekas, šeit vajag stāvēt, un Dievs saka, nē, tagad nav īstais brīdis stāvēt, tagad tev jāsāk cīnīties. Ir. Un vienīgais, kad tu vari to uzzināt, tad, kad mēs ar teviem kopā meklējam Dievs, kāds ir tavs prāts šajā situācijā. Es domāju arī par Nehemiju, jo nesen es viņu lasīju atkal to grāmatu. Un, un es tā domāju par Nehemiju, kurš sadzirdēja bēdīgas ziņas ja, par savu zemi, par, <clears throat> par to, kas notiek viņu zemē un, un par to izsmieku un to kaunu, kas tur ir un par tiem sabrukušiem mūriem. Es domāju, viņš varēja cilvēks uzreiz, ja pirkt biļeti vienalga, lekt ratos vai iet pie ķēniņa, teikt, viss es atsakos, es beidzu darbu, paldies, līdz šim, man jābrauc ir uh, Nē, tur nav tā rakstīts. Tur rakstīts, ka viņš dzirdēja to vēstu, viņa pārņēma sirds, viņš raudāja, viņš gāja Dievu priekšā, viņš lūdza. Un viņš lūdza par šo situāciju, viņš grēku sūdzēja šajā situācijā. Un patiesībā viņš lūdza, lai tā kunga prāts notiek, jo viņš arī teica šajā lūkšanā, kungs, šeit es esmu, apmēram lieto mani. Bet viņš nekur neskrēja, viņš gaidīja Dievu nolikto laiku. Un interesanti, kā Dievs pats pašķīra šos apstākļus, jo ķēniņš pamanīja, ka viņas seja ir eh, nobēdājusies. Viņš uzdeva jautājumu, Nehemija pastāstīja. Ķēniņš paprasīja, cik ilgu laiku tev vajadzēs. Viņš pateica, un viņam atvērās durvis. Viņš devās atpakaļ uz savu zemi un piepildīja savu misiju. Mums ienāk dažādas domas, mēs dzirdam dažādas lietas – Es tā domāju par sevi, minēšu arī kā sev vienu no piemēriem. Tas bija 2000. gads, tuvojās 2000. gads, un es atceros, tas bija tāds bums, kad, kad, kad gāja apkārt tāda informācija par to, kad vajag tagad tur sapirkties ģeneratorus, vajag sāli, cukuru, pirkt visu kaut ko tur, vajag, iegā, nu vienā sekot, vajag noliktavas, vajag visu piekraut, jo 2000. gadā, ņemot vērā tur kaut kādas pieredzes, tur, un to runāja slaveni mācītāji, kuriem tūkstošiem, tūkstošiem cilvēku seko. Ka tur viss 2000. gadā viss beigsies, apstāsies un cauri, un visi tika tā sabiedēti. Es nezinu, vai cilvēki vispār prasīja, kāds ir tā kunga prāts šajā lietā, vienkārši akli visi klausīja. Un es atceros, ka pie maniem arī kaut kāda daļa cilvēka nāca un teica, klausies, Agri, to vajag svētdienās teikt draudzē. Es teicu, es lūdzu, un es nesaprotu, man nekas no tā vispārībā, man nav nekā, Un tas liek tev kādreiz tā domāt, <laughs> klausies, vai nu tu nedzirdi Dievu, vai nu tu esi šajā situācijā viens pret četrsimtie. Viens pret četrsimtie. Vai četrsimt pret vienu. Četrsimt nepatiesības pret vienu patiesību. Viena patiesība pret četrsimt nepatiesībām. Ja? Un es domāju, cik maz izveģis patiesībā ir uzzīmē uz sienas 400 punktiņus, 401 punktiņu. Cik liela tev ir izredze atrast to vienu patiesoja. Bet ja tu draudzējies ar Dievu, ja tu staigā ar Dievu, tu noteikti to zinās. Jēzus teica, ka mana savis dzird manu balsi. Amen. Mana savis dzird manu balsi, ja. Un es atceros, ka tajā reizē tas bija tāds ļoti liels spiediens uz manīm, jo bija cilvēki, kas eh, vienkārši, es nezinu, ko viņi domāja par manīm, bet viņi, viņi sekot, viņi ignorēja. Un viņi tāpat tās pirka sāli, cukuru, makaronus, visu kaut ko, jo veikali 2000. gadā, es nezinu, jums bija tāds bums kuldīgā, nebija? Bet tajā pusē vismaz tādas mācības bija, klejoja apkārt. Un, un varbūt tajā laikā jūs vēl nebijāt ticīgi kādu no jums. Tāpēc jums tas varbūt Un, un tagad pienāca 2000. gads, un es gaidīju to rītu, kas būs. Ja? Un es aizēju uz veikalu no rīta, ir sāls un cukurs. Veikals strādā, halleluja. Un jāsaka, nu, paldies Dievam, brāļu maz bija tik daudz sapirkoši, pēc tam bija ļoti dāsni, devīgi. Un, kā saka, nu, Dievs arī visas lietas vērš par labu. Bet šajā visā situācijā, manuprāt, kas bija tas ļaunākais, ir tas, ka neviens jau neatzina to, kad ir kļūdījušies. Jā. Patiesībā šis cilvēks ar šo ideju un nepaklausot Dievam, kurš ir labs un kurš saka viņiem parādībā labāk, lai tauta atgriežās mierā atpakaļ un nav ko iet un cīnīties un bezjēdzīgi visies bojā, ka daudz patiesībā ar tādiem viltus pravietojumiem vēl patiesībā pakļaut daudz cilvēku dzīves, ja? vienkārši vilšanām, un cilvēki viļās, un cilvēki ir sāpināti, un cilvēki apvainojās uz Dievu, un kad Dievs es nav īstenojis, nav darījis, un tā tālāk. Es esmu dzirdējis, mīļie, daudz gadījumus. Piemēram, arī vēl viens no tādiem gadījumiem bija, tas mācījos Anglijā bībeles skolā, un tur bija viens skolotājs, kurš arī stāstīja, viņš runāja par praviešiem, par, par tā kunga praviešiem, un, uh, no efeziešu vēstules un kā tas ir un kā, kā tas ir darbojies vēsturiski. Un, un tad viņš stāstīja, nu, kā tas ir, ja, piemēram, tādi pravieši, piemēram, nav draudzē, nav iekšā komandā vai viņi neatskaitās tā tālāk, nu, ka ir tādi krieviski saucās samazvanci, ja, kas, nu, pieliek sev šilti, ka viņi pravieši. Un, un tad esot tāda situācija, <clears throat> tāda situācija bijusi, ka tur kādai ģimenei, kas tur, uh, tur ne, nevarēja būt laikam bērna, un tad eh, lūk šis cilvēks tagad tur nāk un tā saka tas kungs, un būs tas un tas, un Dievs sveitīs jūs ar to un to, un, un būs bērns, un viss notiksies, un Dievs jūs ir aicinājis kalpot, jūs kalposiet, un kalpošanas liels, un tā tālāk. Un šis pravietojums netika, nu, tā kā, at, nu, teiksim, pārunāts vadītājs starpā. Tas vienkārši tika personīgi kaut kur starp draudzēm, kaut, kaut kur vienkārši tika kādam pateikts, un Un tā gāja kaut kāds laiks, gāja gadi. Un tikai vēlāk tas viss nāca gaismā, jo tā ģimene vienkārši nonāca ļoti smagos apstākļos. Jā, es neatcerēšos detalizēti, bet tur apmēram, man liekas, vai tik nebija tā, ka tur bija problēmas ar veselību arī vīram vēlāk. Un, un viņi stāvēja tomēr uz vārdu. Dievs ir runājis savu vārdu, ka Dievs viņus ir aicinājis kalpot un ka viņi kalpos viņiem liela misija priekšā. Beig beigās tas vīrs nomirst. Jā un viņa paliek viena. Viņa vispār ir šokā ja, par to, kā Dievs teica, ja, mēs ar vīru kalposim, ja, un viss notiksies. Ja. Un tad, kad tas, eh, tas mācītājs, tas, kas mums stāstīja, tas, kas tikās ar to ģimeni, viņš vienkārši saprata, kad bija kādi, kas vienkārši, vat, tā saka tas kungs un sastāsta blēņas, un, un patiesībā cilvēki tā viļās un apvainojās uz Dievu vai vispār aiziet projām no draudzēm, jo nenotiek tā, kā pravieši it kā runā draudzēs. Un es domāju, man liekas, šis stāsts ļoti labi parāda to un māca mums eh, saskaņā to, ko mēs izlasījām arī Jākab vēstulē, ir svarīgi par katru ideju, vienalga, no kurienes viņa nāk, vienalga, kas tev ko saka, vienalga, cik tā doma, varbūt pat eņģels nāk pie tevīm sapnī un runā, prasi tā kunga prātu, ja. Amen kungs, vai tu vēlies, lai es eju tur, vai tu vēlies, ja man tā doma atnāca, <clears throat> man tāda vīzija, man tāds sapnis parādījās, kungs, es lūdzu tev, dod man skaidri saprast, dod man skaidri zināt, apstiprini, ja, runā uz manīm caur vārdu, caur apstākļiem, es nezinu, bet es tev lūdzu pasargā man, kad, ka es neaizietu kaut kur. Dievs ir labs Dievs, Dievs grib mums to labāko, un viņš māca mūs, lai mēs prasam viņu. Tad vēl viena lieta, ko es šeit redzu šajā stāstā, šajā stāstā es redzu tā kā tādas divas dabas. Divas dabas. Vienai tā Jošefata, tā garīgā daba, sauksim viņu par garīgo, ja? Par to iekšējo cilvēku, kas mūsos, kas no Dieva ir dzimis, ja? Mēs dzirdam šo ideju, kādu labu domu, vai pēkšņi tu ieraug šis puisis brīnišķīgs, vai šī meitene ir wow, Vai, piemēram, es nezinu, kāds tev nāk, saka, klausies, tur ir brīnišķīga kalpošana, nāc, būs baigi brīnišķīgi, mēs to maksāsim, viss būs baigi labi. Mēs to mašīnu piešķirsim, dzīvokli iedosim māju, nāc šeit kalpo, ko tu šeit nīksti, ja? Zin, es tā teikšu no savas dzīves, no savas pieredzes, man ir bijuši tādi gadījumi un man ir bijuši tādi piedāvājumi prasot tā kunga prātu, vai man pievienotos tur, vai iet ar to, vai darīt to, vai man teikt šo, vai kungs man pieņem šo domu. Dievs teica, nē, stāvi, stāvi šeit. Un tā es arī stāvēju. Divas dabas mūsos ir, jā. Un es tā domāju, mums tās divas dabas būs līdz, līdz tas kungs ņems mūsu mājā saskaņā ar galtiešiem, piekto nodaļu kur arī iet runa par to, jā, ka miesa vienmēr būs pret garu un gars būs pret miesu. Ja? Tu var apmeklēt jebkuru konferenci, visspēcīgāko, bet šī patiesība viņa paliek. Ja? Miesa vienmēr būs pret garu un gars būs pret miesu. Ja? Tu var atbrīvoties no visiem demoniem, kas ir vajadzīgs, tu vari izsūdzēt visus savus grēkus, un tas ir labi un tas ir vajadzīgi, bet tu nekad nu, neizmainīs šo patiesību. Kamēr viena elpa tev ir, tu vienmēr šo ķermeni visur ņemsi sev līdzi, ja? lai kā tu arī negribētu. Ja? Ja? Vai, tev, vai tev patīk tas vai nē, bet tā tas ir. Un, eh, un tā otra daba ir tā ahaba daba. Ja? Un ko es gribētu šeit? Ka tā, Jošafats viņš saka, mums ir jāizvaicā, kāds ir tā kunga prāts, un tas ahabs arī tā kā piekrīt, ja? tā miesa arī piekrīt, nu ko, nu paprasam, nu paprasam, kāds ir Dieva prāts, ja? viņš tāds smuks puika, ja? Es, nu paprasīšu, nu, vai tad Dievam kaut kas ir pret smukiem zēniem, es varētu viņu aprecēties, ja? un kāda skaista dzīve būs, vai šī meitene brīnišķīga, Dievs noteikti nelieks man ar viņu aprecēties, ja? Un tad tu sāc prasīt to kungu, meklēt viņu un tā. un daudz apstākļu varbūt saka, ka viss ir kārtībā, bet tad pēkšņi tu izdzirdi to, to kluso balsi starp daudziem pērkoņiem un zibeņiem, un, un eh, tas nebūs tas cilvēks. Nē! Nē! <laughs> es tā pa sevīm stāstu, ja? Pasmieties pa manīm. Pēc tā mājā paši pa sevī. Bet uh, Tā kā mans Dievs parādīja <laughs> man, man tagadējo sievu, man bija, nē. nē. Bet gars deva liecībā, viņa būs, ja? Un es jau šodien atceros, kur mēs gājām. Es Inetē saku, es joprojām atceros to fragmentu. Tas nav izdzēsies, to fragmentu, kad mēs kā jaunieši, neatceros, vai tas bija pēc dievkalpojuma, mēs vienkārši ļoti daudz jauniešu arī pavadījām kopā laiku, tā kā jums došana šeit kuldīgā. Un es atceros, mēs tur gājām tur pa vienu ielu, nu, Jums tā neko nenozīmēs, bet mēs ejam. Un es paskatījos uz viņu. Nē! Nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē. Es gribu skaistu dieviņu. Ja? Tā kā pasaule to piedāvā. Nu, tā. nu tad dievam vajadzēja ņemt šmirdeļus un flekšus un strādāt pie, man, pie manis sešus gadus. Ja? lai es pieņemtu un Inetu. Problēma ne, nebija viņā, problēma bija manī. Un es tā domāju, ja es nebūtu tā kunga prātu prasījis, un ja nebūtu brāļu mās stāvējuši par manīm un lūguši par manīm un pamācījuši un iedrošinājuši un sargājuši mani savā ziņā, es būtu izdarījis ļoti daudz kļūdas. Ja? Es būtu aizgājis ar nepareiziem cilvēkiem, būtu aprecējies ar skaistām meitenēm, kuras pie tā kunga šodien vairāk neturās es būtu kļūdījies, es nezinu, kur es šodien būtu, ja. Man, lūdzu, saprotiet, skaistās meitenes, es nav par, es neesmu pret skaistām meitenēm. Bet patiesība ir tāda, ka skaistums, viņš zūd. Un, um, un tad notiek kas, ja. <laughs> ja. Ja tu aprec cilvēku vai kāds jūs aprec tikai dēļ skaistumu, tad, tad uh, viņš nav kaut ko sapratis līdz galam. Es ticu, ka cilvēks ir jāprats, viss viņš ir jāprats. Līdz kaulam, un tas, kas vēl tur kaulā iekšā, tas arī ir jāprats, ja? Nevis jāprats tikai seja, ja? vai krūtis, vai vēl kaut kas, ja? Bet jāprats ir viss tas cilvēks ar miesu, ar, ar viņa pilnībām un nepilnībām, ar viņa trūkumiem un netrūkumiem, tā tā. Jūs piekrītiet man, ja? Ja tu precis kā, tad tu precis visu, tu, visu, ko tu redzi un neredzi, ja? Bet nevis, nē, nē, es aprecēju tikai seju, šito te <laughs> es nepiekrītu, ja. Un, manuprāt, vienīgais veids, kā mēs varam šeit uzvarēt, ja, Divas dabas. Viena saka, prasīsim to kungu, un lai notiek tā kunga prāts, un otra daba ir, jā, prasīsim to kungu, bet, ko mēs lasījām šeit, 8. pantā, Tur ir gan vēl viens vīrs, ar kuru var to kungu izjautāt, bet es to ienīstu. <laughs> ja. Citiem vārdiem sakot, ko viņš ienīst? Es ienīstu patiesību. Ja. Un patiesībā, ja mēs tā palasam par Ahabu, ja, tad mēs redzam, nu, ka viņam pašam bija problēmas visu laiku. Ja. Viņš vienmēr meklēja problēmas citos. Ja tu esi vainīgs pie tā, kad ar mums tā notiek un ka lietas nelīdz vēl un visādas lietas. Viņš tāds bija. Bet paldies Dievam, Dievs viņam deva iespēju, gluži pa galam viņš nebija, bet nu, šajā situācijā viņš izgāžās pa visiem simts. Un es domāju tā, jebkurš, kurš ienīs patiesību, agri vai vēl, viņš cietīs, jā, un par to samaksās ļoti dārgi, jā. Un tāpēc es gribu iedrošināt, tad, kad tu prasi to kungu un meklē viņa prātu, tad es gribu vienkārši, lai tu sevi iedrošini, ja? nepievilies. Nebūs vienmēr tā, ka tu dzirdēsi tikai to, ko tu gribi dzirdēt. Tu zini, Dievs ir patiesība, un Dievs nav kā pasaulē. Dievs nav, nav cilvēks, kurš var melot. Dievs runās uz tavu dzīvi patiesību. Tad, kad tu viņu lūksi un meklēsi un prasīsi viņam, Dievs, vai man darīt tā, vai iet tā, vai, vai viss ir kārtībā, vai nav kārtībā, Dievs runās uz tevīm patiesību. Un Dievs runās, ja tu pavadi laiku lūkšanās un vārdā, visticamāk, ka Dievs runās caur svēto garu, viņš runās caur savu vārdu uz tevīm. Un ja tev būs ļoti dārga patiesība, tad tu esi uz pareizā ceļa un Dievs tev sveitīs, jo, jo Jāņa 4. nodaļā, kad iet runa par samarieti, viņš kaut ko ļoti brīnišķīgi un patiesi pasaka. Viņš pasaka ļoti skaidri, ka nāks diena, nāks stunda, kad Dievs meklēs tādus, kas viņu pielūdz garā un patiesībā. Dievs meklē tādus, kas dzīvo garā un patiesībā. Jā. Un, manuprāt, tā ir pareiza attieksme, ja mēs vienmēr un visās situācijās mēs prasam Dievs, kāds ir tavs prāts. Un ja viņš tev parāda savu prātu un tas nozīmē tev nomirt, tad eh, nebeidz prom uzreiz un nedomā, ka viņš ir ļauns, nē, viņš ir labs un viņš zina, ko tas tev maksās, ejot cauri varbūt tam posmam. Atcerieties, ģedzimenes dārsts, man, manuprāt, tas tāds labs piemērs ir, kad mēs lūdzam, lai notiek tavs prāts Dievs viņam atklāja, kāds viņam būs, eh, nu, kāds ir tas prāts un kāds ir tas ceļš. Un instant, kā viņš lūdz, un tas viss notiek arī tādās ciešanās un agonijās, ja? Kungs, es lūdzu, lai notiek tavs prāts. Ja ir iespējams kaut ko mainīt, ja? <laughs> bet ja nē, tad es, es pieņemu tavu gribu, kungs. Ja? Manuprāt, Jēzus ir brīnišķīgs piemērs. Un Filipiešu vēstulē otrajā nodaļā tur ir tāda vārda rakstīt pirmajos pantos, lai mēs apbruņojamies ar tādu pašu prātu, kāds bija Kristum. Ja? Un ja mēs ar tevīm tā domāsim un tā spriedīsim, ja es ticu, ka svētīgi mēs būsim, ja? un svētīgs tas būs ceļš, pa kuru mēs šodien ejam. Bet ja gadījumā mēs eh, kaut kādā veidā tomēr nicinam patiesību un tomēr izvēlamies iet savu ceļu un gribam dzirdēt tikai to, ko mēs gribam dzirdēt un gribam iet to ceļu, kuru mēs gribam iet, tad man tev jāpasaka jau šodien ir, ja? nu, tas nebeigsies labi. Tas nebeigsies labi. Tas nebeigsies labi. Tāpēc jau ir rakstīts arī 121. psalmā, tas viss 121. psalms ir par to, tas kungs, lai mūs sargā, tas kungs ir mans sargs. Un psalms iesākās to, ka es pacēju savus acis uz kalniem, No kurienes nāks mana palīdzība? Mana palīdzība nāks no tā kunga, ja? Viņš ir tavs palīgs, ja? Un viņš ir tavs viss, kas tev ir vajadzīgs. Un nobeidzās tas psalms ar to, tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šī laika mūžīgi. Es kādreiz domāju par tiem vārdiem, kāpēc tu nevarētu, kāpēc Dievs neielika bišķiņ savādāks vārds? Tas kungs, lai svētī tavu iziešanu un tavu ieiešanu no šī laika, un man liekas, ka labāk skan. Mums arī neliekas tā, labāk skan. Tas kungs, lai svētī, svētī tavu izēšu. Kāpēc, lai sargā? Kāpēc tieši tādā kontekstā tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu? Tāpēc, ka jebkura iziešana vai ieiešana, tie ir mūsu lēmumi. Un tāpēc ir labi lūgtā, kungs, pasargā tās visas manas mazās domas, kādreiz tās domas kā lapsas ir, kas posta tos labos lielos vīna dārus, ja? Un ja mēs neesam uzmanīgi un ļaujam tām lapsiņām ienākt mūsos, kas nenāk no tā kunga, viņas izpostīs visu to labo, ko tu gadiem esi krājis un audzējis. Es domāju, tu vari gavēt 40 dienas un 41. dienā tu ļauj vienai lapsai ieskriet iekšā un viņa izposta visu to tavu 40 dienu gavēni ar kaut kādu dusmu, ar rūgtumu. Un tad tu skrien sienā iekšā un saki, bāc! Viss man 40 dienas ir bijušas veltīgas. Esmu izgāzies, esmu sadusmojies. 40 dienu gavāņas man ir parādījis, ka vēl nav viss kārtībā. <laughs> Amen. Dievs ir labs Dievs, bet eh, patiesība ir tāda šodien, viens pret 400. Viens pret 400, un es domāju, vai ir kaut kas mainījies, vai šodien nav pasaulē un apkārt arī kristīgajā pasaulē tā sludina mums tikai labu. Sludina mums tikai labu. Sludina mums to, ko mēs gribam dzirdēt. Un starp citu ir rakstīts Bībelē, ka pēdējās dienās arī draudzes vai cilvēki iecel savu mācītājus kā ausis niezja. Tas vienkārši norāda uz to, ka mēs nekur laikam tālu neesam tikuši. Droši vien jau turpat kaut kur mēs esam. Viens pret 400, manuprāt, tas ir, tas ir izaicinošs skaitlis viens pret 400, kuri garantīja, ka es dzirdu patiesību, kuri garantīja, ka es šodien esmu patiesībā un tas, ko es daru, tas tiešām ir Dievam patīkams. Garantīja ir tajā, ja tu ikdienas pavadi laiku ar to kungu, ja. Garantīja tajā, ka Dieva vārds tevi mīš un dārgs, un tu turies pie Dieva vārda un klausa Dieva vārdam. Es atceros, viens brālis man pienācis, bija daudz gadus apakaļ, viņš teica, Bībele ir jāliek malā, tas viss beidzies, tas viss vecā darība un tā, tas viss beidzies. Tagad Dieva svētais garas kalpo un darbojās draudzēs. Tas viss beidzies, tagad viņš pa jaunam runāja. Es teicu, zinu, varbūt tās jums runā, bet es labāk pieturos pie Bībeles. Saula arī jau tūkstošiem gadu spīd, un nekāda vaina viņai nav. Man viņa nav jāatmet, tāpēc, ka viņai ir daudz gadi, ja. Man viņa nav jāatmet, tāpēc, ka viņa ir veca, un es nezinu viņas izcelšanos, ja. Viņa joprojām spīd, un man ir labums no tā, ja. Kāpēc man ir jāatmet vecā derība, jaunā derība? Kāpēc man ir jāatmet bībele, kur varbūt ir daudz gadus atpakaļ, eh, ir sarakstīta, bet Dievs to ir sarakstījis man par labu un lasot to, un pārdomājot to, un vēl jau vairāk dzīvojot pēc tā, es esmu svētīts. Ja? Daudz gadus apakaļ es pazinu kādu, kādu pāri, kāpēc pazinu, tāpēc, ka viņiem ir mūžībā, viņiem ir pārcēlušies, viņiem bija tiešām daudz gadi, un es tajā laikā strādāju uz atkritumu mašīnas, un es pa viņiem uzzināju, un, un es vienkārši sāku piebraukāt pie viņiem, Un viens no iemesliem, kāpēc es piebraukāju pie viņiem, man vienkārši tā sanāca, kad es braucu tur uz, uz, uz izgāstu, tad viņi pa ceļam tur mežā dzīvoja. Man ļoti patīk pie viņiem iebraukt, tāpēc, ka viņi vienmēr stāstīja brīnišķīgas liecības par to, kā Dievs ir vadījis viņus gan kara laikā, gan arī pēckara komunisma laikā, un kā Dievs ir bijis kopā ar viņiem. Un es, kad viņus klausies, es domāju, par viņiem neviens neko nezina. Viņa nav ne Beniskins, viņa nav nekāds tur slavenais, un, ko visi zina, un daudz simtiem un tūkstošiem seko. Viņi ir vienkārši draudzes locekļi, bet tāds dziļums viņos. Acis smirdz vēl 80 gadu vecumā. Ja? Šis vīrs vēl runā tik tā par Dievu, ka viņš būtu tikko saticis viņu. Ja? Un tik nodevies, un abi divi bijuši paklausīgi un dzīvojuši pēc rakstiem. Ja? Man tas fascinēja. Es domāju, lūk, ekurī kristietība. Ja. Cilvēki, kas piedzīvoja Dievu un sāka dzīvot tā, kā rakstos rakstīts, un ar to viņi atšķīrās, un īpaši komunismu laikā viņi ļoti, ļoti atšķīrās no visiem pārējiem, un visi zināja, nevis pēc tā, ka viņi iet uz baznīcu, viņi zināja, ka viņi kristieši, bet viņi visi apkārt zināja, ka viņi ir kristieši, tāpēc, ka viņi bija savādāk, viņi dzīvoja savādāk, viņi domāja savādāk. Tā kā visi sveidienā saulēnā laikā gāja pļaut un vāc sienu, viņi gāja uz baznīcu. Ja. Viņi nevadījās pēc apstākļiem, bet viņi vadījās pēc Dieva vārda. Ja Dieva vārds saka, vai godāt sabatu, tātad sabats ir godā, viss punkts, āmen. Tas nav apspriežams jautājums. Ja. Un tā daudzas lietas, un es domāju, tāpēc man patīk pie viņiem iebraukt. Jāņa 8. nodaļā, tur, ja es teicu šos vārdus, Es teicu, ja jūs paliksiet manā vārdā, jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Ja. Dievs ir labs Dievs. Viņš vēlās to labāko priekš manis un priekš tevis. Pats svarīgākais ir, ka mēs šajā dzīvē, ka mēs, cevišķi kā ticīgi cilvēki, ka mēs prasītu viņa prātu. Un kad mēs zinām viņa prātu, ka Dievs atklāja mums savu prātu, tad ir arī svarīgi paklausīt tam un darīt to. Ja Dievs atklāja tev savu prātu, ka tev ir jāpārtrauc zakt, tev ir jāpārtrauc pīpēt, tev ir jāpārtrauc dzīvot netiklu dzīvi, tev tas ir jāpārtrauc pretējā gadījumā, tu mirsi, tad tev tas ir jādara. Pretējā gadījumā tu mirsi, un Dievs nav vainīgs. Es dzirdēju kādu dievu vīru, varbūt esat tādu dzirdējuši, tāds Dmitrijs bez palaus, tāds uh, no Vesasvētku brāļiem, tāds ļoti sirsnīgs, ugunīgs brālis. Un viņš stāstīja kādu gadījumu par kādu situāciju, kur, kur pēc dievkalpojuma viņš pamanīja tur to brāli vai to mācītāju, kas bija no tās draudzes, un dievu gars viņam saka, pie pie tā brāļa un pasaka, lai viņš beidz rīt, jo ja viņš nepārtrauks rīt, viņš nomirs. Viņš domāja, kā var iet pie <laughs> brāļa, ja, un tā teikt, ja. Un viņš piegāja pie tā brāļa un teica, zin, tas kungs saka tev tā, ja tu nepārtrauksi rīt, tu nomirsi. Un tas brālis arī nomira, tāpēc, ka viņš nepārtrauca rīt, ja. Uztvēra to kā joku, uztvēra to kā, nezinu, varbūt uzbraucienu, ja. Bet beigu beigās, ja, Dievam ir taisnība, ja. Ja Dievs tev saka, šis cilvēks nav priekš tevis, tad šis cilvēks nav priekš tevis un nemēģina lausties tur. Tāpēc, ka Dievs zina to labāko. Un nevis tāpēc, ka tas cilvēks ir slikts, bet tas cilvēks vienkārši nav priekš tevis. Bet viņš ir skaists, nu un tad. Viņš nav priekš tevis. Bet viņam ir daudz nauda, nu un tad. Viņš nav priekš tevis. Bet mēs varēsim kalpot. Viņš ir tāds kalpotājs, viņš nav priekš tevis. Es domāju, cik daudz cilvēku baznīcās ir vīlušies, jo es dzirdēju arī kādu stāstu par kādu tādu ļoti izskatīgu cilvēku, kādā draudzē neminējuši, no kurienes uzreiz atpazīsiet. Ļoti izskatīgs vīrietis, ļoti izskatīgs. Un simtiem māsām bija atklāsme no Dieva, ka viņš būs uh, eh, ja, viens pret 400. Padomājiet par to skaitli. Viens pret 400. Un vienai māsai bija taisnība. Pārējām nebija taisnība. A, kā lai zinu? Ja Dievs tev saka, ka nebūs labi, tad nebūs labi. Vai arī Dievs saka, ka viss būs kārtībā, tad viss būs kārtībā. Ja Dievs saka, tu esi glābts, tu esi dziedināts, tad tici tam, ko saka Dievs. Kolosiešu vēstulē trešajā nodaļā par to Pāvils saka, No tā brīža, kad jūs esat pieņēmuši Jēzus Kristus par savu glābēju un pestītāju, šīs tās lietas, ko es gribu, lai jūs zinat, un stipri stāviet tajās, un neļaujieties, ka kāds jūs ar savu filozofēšanu, ar savu pasaulīgo domāšanu vai visādām tradīcijām neatņem vai nenozog vai nenolaup šo patiesību. Ja? ja Dievs tev saka, ka tu esi glābts, ja tu esi dziedināts, tad tici tam, ko Dievs saka. Amen. Ja tu atzīsi patiesību, patiesība tevi darīs brīva. Tāpēc, brāļi, māsas, es gribu vēlreiz sevi un tevi, mūs visus kopā iedrošināt, spiesties pie Dieva šajās dienās, cik vien tas ir iespējams, paudīt laiku lūkšanā un Dievu vārdā, un ja tev ienāk labas idejas un labas domas un projekti, vienalga kas, skaisti cilvēki, kalpošanas, tās pašas pa sevīm nav sliktas, bet prasa, kāds ir tā kunga prāts. Varbūt tās tā ideja ir no Dieva, bet viņa varbūt nav šodien, varbūt viņai paredzēta rīt. Ja? Bet prasīsim tā kunga prātu un vēl jau vairāk, kā mēs tur izlasījām, Jākab vēselē, kas zina labu, ja? kas zina labu darīt, bet to nedara, tas ir pielīdzināms, ja? Mēs varam teikt, tas ir slikts un tas dzer, tas ir narkomāns un tas ir šitāds. Bet ja mēs ar tevīm Dieva bērni, ja, ja mēs zinām, kāds ir tā kunga prāts, un tā kunga prāts ir, lai visi cilvēki tiktu izglābti. Ja. Mums nav jāprasa, vai ir Dieva prāts kādam pastāstīt, vai nav Dieva prāts. Tas ir Dieva prāts. Pastāstīt par viņu, lai Dievs viņu glāb. Bet, lai mēs būtu veiksmīgi, lai mūs pavadītu spēks un gudrība, mums ir jāmeklē tas kungs un jāprasa Dievam kādā veidā. Lai viņš mūs svaidītu, lai mums būtu spēks, lai mēs neiet savā spēkā, bet viņa spēkā. Dievs ir labs Dievs. Ar to es arī gribētu nobeigt. Dievs ir labs Dievs, viņš visus zina par mums. Un tāpēc ir vērts uzticēties viņam, pat ja mums izklausās tas, ko viņš saka, ir traki, Un mums varētu likties, tas nav labi, bet Dievs zina, ka tas ir labi un tas ir forši. Es varu iedomāties, ka Dievs teica mūzum, mūzu pieeja pie jūras un bliez. Ūdeņi pašķirsies. Es domāju, viņš ir cilvēks, viņš nebija no mēnesis nokritis. Mums nav aprakstīts viņa domas un sajūtas, bet es tā apmēram iztēlojos. Nu, tā apmēram miesa, ja? Uh, tā vienkārši pieiet un sist un pašķirsies jūra. Vai nu ir jābūt galīgi trakam, slimam, debilam, vai nu tā tiešām ir patiesība? Amen. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies Jēzus vārdā par šo dienu. Es Tev ļoti pateicos, Kungs, par Tavu vārdu, par Tavu vārdu patiesību, Dievs. Paldies, kungs, ka tu māci mūs, Dievs, nevis vadīties tēvs no tā, ko mēs redzam, ko jūtam, Dievs, vai, vai vienalga kāda mums kaut ko saka, bet, Dievs, paldies, ka tu māci mūs, lai mēs visās lietās griežamies pie tevis un meklējam, Dievs, tavu prātu, meklējam tik ilgi, kamēr mums ir skaidrs, kamēr mēs dzirdam un saprotam, un tu, Dievs, esi mums apsolījis, ka mēs tavu bērni, mēs dzirdēsim tavu balsi. Un tu esi teicis, ka sirds šķīstie var tevi redzēt. Tad, nu, kungs, es tev ļoti lūdzos, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, es lūdzu nošķir mūsu patiesībai. Iepšu tu pats esi tā lūdzu, lai esam nošķirti patiesībai, kungs, lai lai nekas nemaisās mums, Dievs, lai nekas netraucē mums tevi dzirdēt un tevi redzēt, kungs, īpaši, kad mūsu galvā ienāk visādas idejas un visādas domas, kungs, Jēzus, palīdz mums tās atšķirt, palīdz mums nošķirt tās, kas nenāk no tevis, nolikt tās malā, Dievs, Jēzus vārdā. Un, kungs, dzirdēt tavu gribu, saprast to, kungs, un vēl jau vairāk, Dievs, palīdz mums arī paklausītai, spērt tos ticības soļus, Dievs, un darīt to, ko Tu saki mums darīt, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs, arī par šo stāstu, Dievs, kur mēs lasījām, un ka mēs varam redzēt šajā stāstā, Dievs, arī tiešām šīs te, šos divus cilvēkus, kā tādas divas dabas, kas mūsos ir, kungs, tā jaunpiedzimušā daba, kas mūsos saka, vajag meklēt Tevi, un tā miesas daba, kas ienīst patiesību. Dievs, es lūdzu, palīdz mums pie Tevis tā spiesties, kungs, ka mēs varam ņemt virsroku pār miesu, lai mēs vienmēr mīlētu Tavu vārdu, lai mēs vienmēr mīlētu Tavu patiesību, kungs. Lai kāda viņa arī nebūtu, lai cik skarba rūkta, asa viņa arī nebūtu, Dievs, es lūdzu, palīdz mums turēties pie tās, palīdz mums tajā atrasties, tajā dzīvot. Paldies Tev, kungs, Jēzus, es Tev lūdzos par katru vienu šodien, kas ir šeit par sevīm, Dievs. Dievs, mēs gribam zināt Tavu prātu visās lietās, kungs. Halleluja, halleluja, halleluja. Un ja, kungs, mēs esam pieļāvuši kādas kļūdas, līdzīgi kā Jošefats, kurš pieļāva kļūdu, kas viņam gandrīz maksāja nāvi, Dievs, bet Tu viņu izglābi. Tēvs, Tev lūdzos Jēzus vārdā, kungs, par mums, kas esam šeit. Ja mēs esam kaut kur pieļāvuši kļūdas, esam novirzījušies no Tevis, esam novirzījušies no Tavas gribas mūsu dzīvē, Dievs. Ja Tu esi gribējis kaut ko citu, mēs esam aizgājuši citu ceļu, miesīgu ceļu, esam pieņēmuši vai izvēlējušies lietas, kas varbūt tās mums liekas labāk un ērtāk, bet tās nav lietas, kas nāk no Tevis, kungs. Un šodien mēs ciešam, šodien mēs ciešam zaudējumus, šodien mēs ciešam neveiksmes, Dievs. Šodien mēs ciešam, Dievs, tiešām šīs vētras un un iespēju, kungs, gan zaudēt. Dievs, Jēzus vārdā, vai tu nevarētu būt tik labs, kungs, šajā brīdī, kungs, un izraut ārā, Dievs, no šiem nepareiziem lēmumiem, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, kungs. Un es lūdzu atgriez atpakaļ, Dievs, tajā pašā vietā, Dievs, kur tā kļūda ir notikusi, kur tas nepareizais lēmums ir ticis pieņemts. Un es tev lūdzos, Dievs, savā lielajā žēlstībā, Dievs, ka tu apžēlojies un ka tu piedod un ka tu šķīstī no visas netaisnības, Jēzus vārdā, kungs. Lai no šīs dienas un tālāk, Dievs, tas cilvēks, kas šajā zālē ir, varētu iet, Dievs, pa to ceļu, kuru tu esi paredzējis priekš viņu. Dievs, paldies Tev, ka, ka Tu esi labs Dievs, Tu zini visas lietas, Tev ir pats labākais priekš mums. Un Dievs, es lūdzu, lai jebkāds sakropļojums – par tevi, jeb kāds sakropļojums par patiesību, jeb kāda veida meli, ka mēs to novelkam un uzģērbjam patiesību, kā rakstīts ir, un dzīvojam patiesībā, un staigājam patiesībā, un runājam patiesību. Debes Tēvs, Jēzus vārdais, lūdzu, lai mēs kā Tavi bērni atšķiramies šajā pasaulē ar to, ka mēs esam patiesi, ka mēs esam patiesi, ka mēs nemelojam, Dievs, ka mēs nedzīvojam paši netaisnībā, Dievs, bet ka mēs dzīvojam patiesībā, ka mēs daram patiesību, kungs, ka mēs daram tavu gribu, tavu prātu, jo tavu gribu un tavs prāts tā ir patiesība. Halleluja! Halleluja! Un tu esi teicis, ka tu tādus arī meklē, kas pielūdz tev garā un patiesībā. Tēvs tev lūdz, ka tu redz šo vietu, Dievs, un redz šos cilvēkus, Dievs, kas pielūdz tev garā un patiesībā. Un es lūdzu, ka tu sveitīdams sveitī viņus un svētī arī šo draudz Dievs Jēzus vārdā. Ka šī draudz šajā vietā atšķirtos no vispārējiem ar to, ka viņi ir patiesi Dievs, ka viņi ir patiesi pret Tevi, ka viņi ir patiesi pret sevi, ka viņi ir patiesi savās situācijās, kas viņiem ir uzticēts, ka Tava patiesība viņos, viņa, viņus vadīt visās lietās Jēzus vārdā. Slāva Tev, kungs, slāva Tev. Palīdz mums palikt Tavā vārdā neaiziet no Tava vārda, bet palikt Tavā vārdā. Jo Tu esi apsolījis, ka tādā veidā mēs atzīstam patiesību. Un patiesība mūs dara brīvus, Jēzus. Paldies Tev. Paldies Tev, Jēzus. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja Dievs ir runājis uz Tevim šodien par kādām lietām, un Tu vēlies atzīt viņa patiesību, un vēlies, lai mēs lūdzam kopā, tad nāc šeit priekšā un mēs lūksimies. Halleluja, halleluja, halleluja. Nāc šeit priekšā. Nāc pie Jēzus. Nāc pie viņa. Nāc tāds, kāds tu esi. Nes viņa priekšā savus vājības, savus trūkumus. Jošafats piesauc to kungu, viņš brēc uz viņu. Un tas kungs viņu izglāb no no tā, ka viņš izdarīja nepareizu lēmumu savā dzīvē, bet tas kungs viņu izglāba. Un es ticu, ka tas kungs arī tevi grib izglābt, pat ja tu arī tu esi pieņēmis kādu nepareizu lēmumu. Dievs var vērst to uz labu. Viņš ir labs Dievs. Viņš ir labs Dievs. Halleluja, halleluja. Viņš ir Dievs, kurš lāstu spēj pārvērst svētībās. Nāc pie Jēzus, nāc, nāc tāds, kāds tu esi. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, kungs. Debes Tēvs, Tev lūdzos Jēzus vārdā par katru vienu Dievs, kur Tu esi uzrunājis. Un par katru vienu Dievs, kuram Tu gribi kalpot Dievs šajā brīdī, kungs. Es Tev lūdzu, Dievs, izstiep Tu savus rokas, kungs, par šo vietu. Pieskaries katrai sirdī, katrai dzīvē, Dievs. Katrai salaustai sirdī, Dievs. Jēzus vārdā Tu esi teicis, ka, ka Tu mājo pie tiem, kam ir salausts gars. Halleluja. Tu esi labs Dievs, tu ielūzušu niedri nesalauz, un kvēlojušu dakti Dievs, tu nenopūti, tu esi labs Dievs. Paldies, ka tu esi šeit, lai kalpot mums. Paldies, ka tu esi šeit, lai palīdzētu mums. Paldies Tev, kungs, Jēzus. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, Jēzus. Aleluja, aleluja, aleluja. Nāc pie Jēzus, nāc pie Jēzus, nekaunies, neskaties apkārt, vienkārši nāc pie viņa. Nāc pie viņa. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, kungs, halleluja, slāvē. Nāc pie Jēzus, nāc šodien pie viņa. Šodien ir labvēlīgais laiks, halleluja. Halleluja, halleluja, Dievs. Halleluja. Paldies, ka tu esi šeit. Paldies Tev, Jēzus, ka tu esi šeit. Paldies, Jēzus, ka tu esi šeit. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs, Jēzus. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, kungs. Svētais kārs, svētais kārs. Mēs aicinām. Halleluja, halleluja, halleluja. Dievs pieskaties šīm sirdīm, kas ir iznākušas priekšā. Dievs, Jēzus, svētais. Mans kungs kalpo Dievs katram, kas iznāk šeit priekšā Dievs. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Dievs saka, atzīsti patiesību un patiesība tevi darīs brīvu. Halleluja, halleluja, halleluja. Slāva Tev, kungs, slāva Tev. Slāva Tev, Jēzus. Ja nāc, kungs.